الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الصادق وعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين Draga braćo i sestre, dragi gosti, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, evo večerašnjim predavanjem nastavljamo naš ciklus predavanja u ovoj akademskoj 2012-2013 godini. Naš večerašnji gost predavač je nama vrlo dobro poznat i uvijek dobrodošao u naš džemat. Njegovo ime je Nezim Efendija Halilović, a on će nam večeras govoriti na temu propisi braka u islamu. Ujdemo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Hvala Allahu šanu gospodaru svjetova, salavat i selam na posljednjeg Allahov poslanika, imama svih poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Selam njegovu časnu porodicu, njegove sahabe, selam na šehide Bosne i Hercegovine, sve šehide umeta poslanika sallallahu alaihi wa sallam i sve one koji slijede put Islama sve do sudnjega dana. Uvažena braća, poštovani sestre, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahvalan sam Bogu koji mi je odredio da evo noćas u ovoj 12. noći mjeseca Ređeba 1434. godine po Hidžri družim se zajedno s vama ovdje u ovom studentskom domu Neđavić. Danas sam imao jedan manji operativni zahvat na oku, tako da mi nemojte, nemojte zamjeriti što neću možda biti dovoljno, dovoljno skoncentrisan, ali sam to faktički radio prije nekih tačno četiri sata, ali zbog toga što sam na sebi preuzeo obavezu e, da e, se odezovim ovom e, predavanju, odnosno da nešto govorimo na ovu temu, želio sam da ispunim taj emanet, da je bilo u pitanju nešto drugo, vjerovatno bi pokušao na neki način da to odložim. Tema za koju smo se opredijeli je, po mome mišljenju i mišljenju vaših kolega koji su sa mnom razgovarali kada smo željeli da preciziramo temu, E, tema koju nisam dugo vremena obrađivao, ali je zasigurno interesantna za vas e, omladinu koja razmišlja, odnosno koja je u toj životnoj dobi u kojoj treba ozbiljno da razmišlja o ovom vrlo važnom činu, koji je pored toga što je moralni, vjerski, on na neki način proizvodi i pravne posljedice i e, pitanje e, braka u islamu je, možemo slobodno kazati, jedno od veoma važnijih pitanja ili možda najvažnije pitanje u životu svakog od nas, jer e, stupanje u bračnu zajednicu u stvari određuje naš život. E, ne određuje samo naš život na ovom kratkom e, prolaznom e, svijetu, već određuje život i na budućem svijetu. Zbog toga je veoma važno da shvatimo, pravilno shvatimo ovo pitanje, odnosno da braku damo potrebno, odnosno adekvatno mjesto kako je to odredio šarijat, odnosno kako su to odredili Kur'an i hadis poslanika sallallahu alaihi wa Lalašanu u 32. majetu sure En-Nur, sure koja inače govori o propisima koji su vezani za ženom, kaže se bila enkihul ejama minkum vas salihina min ibadikum va imaikum in yakunu fuqara yugnihim Allahu min fadlih vallahu vasim ali udajite udati i ženite oženjeni i robom ve svoje i robinje svoje robove uzvišenog gospodara ako su oni siromašni, Allah će im dati iz svoga obilja, a Allahu sve pripada i Allah sve zna. Ovaj kurmanski ajet naređuje vjernicima da se odazovu na Allahov poziv, odnosno Allahov imperativ, a to je ženitba, odnosno stupanje u brak stupanje u brak onih koji su neudate, odnosno onih koji su, koji I da se pritom je apsolutno ne plaše za nafaku, da se ni u slučaju ne plaše za svoje materijalno zbrinjavanje ako imaju uslove za to. A da je u sljedećem ajetu, 33. ajetu, iste sure kaže, bila Bel jesta'fi fil ladine la nikahan hatta I neka se moralno sačuvaju, nek sačuvaju svoj moral, oni koji nisu u mogućnosti ili oni koji nisu mogućnosti da sklopi brak. Prema tome, ovaj 33. ajet sure Nur zabranjuje sklapanje braka, odnosno ulazak u bračnu zajednicu oni koji nemaju mogućnost za sklapanje braka odnosno oni koji će svojim brakom dovesti u pitanje egzistenciju, evo dva insana, da ne govorimo u pitanje njihovi, pitanje egzistenciju njihovih njihovih potomaka. Mada sam, e, kada govori o braku, kaže en nikahu sunneti fe men lem ja'mel sunneti fe min. Ženitba je moj sunnet, ženitba je moja praksa. I onaj ko ne radi po mojoj praksi, Onaj ko ne slijedi moj sunnet, on ne pripada meni. Prema tome, Islam zabranjuje celibat, odnosno Islam zabranjuje muslimanima i muslimankama da se ne žene, odnosno da se ne udaju. Jer je brak jedini, ispravan, legitiman, legalan način da se produži ljudska vrsta. I to je nešto što je Allah dao u ljudima i što vi ne možete, što mi u neku ruku možda ne možemo, ne možemo čak ni objasniti. Vi inšala kada stupite u bračnu zajednicu, kada budete inšala imali svoju djecu, vidjet ćete koja je to ljubav prema djeci. Vi danas imate nekoga u svojom rodnom, imate svoje, svoje mlađe sestre, braću, imate bratiće, sestriće, tetiće, dajiće, koje mnogo volite. I mislite da je to vrhunac ljubavi. Ali kada budete imali svoje potom, kada budete imali svoju djecu, onda ćete vidjeti da je to opet neka posebna ljubav. A tek kada budete imali djecu svoje djeci, kada budete imali unučadi, ja imam dvoje unučadi, onda eh, Jahju tri godine i malu Tajru eh, dva i pol mjeseca. To je neka neobjašnjiva ljubav. Kad, govori, kad, kad vama sad, evo, ja o tome govorim, vi to ne možete da, ne možete da povjerite da se može unuče više voljeti od svoga djeteta ali je to nešto, znači jednostavno taj neki osjećaj da e, insan kroz to, kroz to produžava svoju, vrstu. I kada budete dolaziti svojim kućama, inšallah, kad budete se družili sa svojom djecom, sunučadima, sad teret, sad umor će vam negdje ostati, odnosno zaboravit će, zaboravit će Prema tome, e, stupanje u brak je veoma važan čin u životu svakog čovjeka u životu svakog muslimana i životu svake muslimanke i sa brakom nema odlaganja. Odnosno, svi oni koji mogu da stupe u brak imaju uslove, odnosno ispunili su uslove za brak, oni su dužni da stupe u bračnu zajednicu. I to je savjet poslanika sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koji prenosi Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu. U ovom hadisu stoji Kuna ma'an nabiji sallallahu alaihi wa sallam ma nahnu šebabu. la naqdiru ala šeji. Bili smo u društvu sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam a mi smo u to vrijeme bili mladići. Nismo posjedovali tako reći ništa od njavka Pa kalim nabiju sallallahu alaihi wa sallam Ja ma'šara šebabu O skupino mladića Alejkumul ba Ženite se, odnosno stupajte, stupajte u brak ili sklapajte brakove. Ta innehu agaddu Jer je to najbolji način da sačuvate svoje poglede od onoga što je ružno. Ve ahsanu lil I to vam je najbolji jedini način da sačuvate svoj moral فَإِنْ لَمْ تَسْتَدِعُوا فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ A ako ne budete to mogli, odnosno ako ne, nemate mogućnost da se oženite, da sklopite brak, onda postite li enne saume lehu viđa jer je post štit vjernika od činjenja onoga što je Levrošanu zabranio. Vi se nalazite u najvažnijoj vašoj životnoj dobi. i vi mladići i ove sestre. I to je period vašeg života za kojeg ćete posebno biti pitani kod uzvišenog gospodara. Jer kad sam govori o, u hadisu one četiri stvari da čovjek na sudnjem danu neće moći da se pomjeri sa svoga mjesta, dok ne bude odgovorio na četiri pitanja, na drugom mjestu je an šebabi i vima glav u što je svoju mladost proveo. Jer je mladost najvažniji, najproduktivniji dio života. I zbog toga ćemo za taj životni period biti posebno pitani. Stoga je veoma važno da sačuvate svoj moral. Da sačuvate svoje moralne vrijednosti. Jer je pitanje morala u islamu veoma važno pitanje. Jer samo moralni ljudi, moralni pojedinci, moralne zajednice, porodice mogu i da rađaju djecu i da ih odgajaju u islamskim principima. Zbog toga se strogo držite islamskih propisa i nemojte da mislite da ste vi bezgriješni, odnosno da vi možete da se oduprite prokletom šeitanu osim ako se budete pridržavali islamski propis. Prema tome, bez obzira što vas u osnovnim školama, srednjim školama, fakultetima, kroz različite predmete učili seksualnom obrazovanju, podučavali, odnosno učili kako se pristupa tom činu, da shvatite da je Islam to strogo zabranio mimo bračne zajednice. Odnosno, da Kur'an zabranjuje da onaj ko je nemoralan ili ona koja je nemoralna, da stupi u brak s onim ko je moralan ili s kojom je, koja je moralna. Elošanu u suri Nur na početku te sure kaže zanijetu Ezzanijetu zani feđlidu kulle vahidim minhuma eteđalda, bela te ahudkum bihima rakfetum vidi. Onaj ko počini blud, onaj ko počini zinalog i ona koja počini zinalog, odnosno na prvom mjestu spominje žena pa onda muškarac, udarite ih sa stotinu udaraca bića. To je kazna šarijatska za one koji počinje blud, počinje zinalog, a u isto vrijeme su neudate, odnosno neoženje šarijatska kazna za onoga ko počini taj grije, ali je u bračnoj zajednici, je kamenovanje na javnom mjestu. I zbog toga kurman kaže ne pridiđite se budu, ne približavajte se budu. Innehu kane wa wa Jer je blud zinao, to je uistinu razvrat, to je ružno djelo, i to je ružna praksa. Jer čovjek kada učini neki grije, pogotovo kada učini grupa veliki grije, jedan od velikih grijeha, onda ga šeitan nagovara pa kaže šta ima veze što si to uradio jednom. Zbog toga je veoma važno da čuvate svoj moral. I treba da budete tužni i treba da budete zabrinuti za sve studente i studentkinje koji žive ovdje pod ovim krovom vašim i koje ja kad prolazim ovdje pored ovog doma, vidim da se vode za ruke, da se grli, da... jer je to to je jedan veliki moralni pad ovoga naroda, odnosno ove generacije. Čuvajte dobro svoj moral, jer po Kur'anu, po suri Nur, Zanijetu la illa zani mušik. Bez zani la illa zani, illa muši onaj ko je počinio blud, odnosno zanika i budica može da se uda samo za onoga ko je počinio blud. I obrnuto. I to nije dozvoljeno musliman, nije dozvoljeno vjernicima, nije dozvoljeno mu'minu. Zbog toga vas molim da dobro vodite računa o svome moralu, da se ne dovodite u situaciju, u poziciju da budete iskušani prokletog šeitaka nemoj da se osamljujete. Jer on po hadisu, gdje ima dvoje koje se osamilo, treći je prokleti šeitan. Šeitan koji čovjeka nagovara na zlo. A kada čovjek počini neki grije, pogotovo kada učini veliki grije, Allah Žanu je ostavio mogućnost teube, ostavio mogućnost pokajanja, iskrenog pokajanja. I Žanu iz i svoje milosti može da oprosti grije ali svi oni koji su učinili neki od velikih grijeha kažu, ako su se iskreno pokajali, nadam se da mi uzvišeni gospodar oprosti. Ali ja to sebi ne mogu da oprostim. Ne mogu to unutra sebi da oprostim. Zbog toga je, i sestre, veoma važno da čuvate svoj moral, da čuvate svoj, kako su naši, naši stariji bošnjaci govorili, svoj obraz, da čuvate na način što ćete da živite e, po islamskim propisima i u isto vrijeme da se čuvate svi situacija koje vas mogu dovesti do, do nekog iskušenja u kojem možete da počinite, počinite grije. Uslovi za sklapanje braka su na prvom mjestu punoljetnost. Mentalna i mentalno i fizičko zdravlje čovjeka. Vjera, s tim što kada po islamskim propisima dozvoljeno je da muškarac, musliman, oženi sljedbenicu nekih prošlih knjiga. Odnosno, da oženi vjernicu, ne ateistki, već je dozvoljeno da, da oženi vjernicu koja je sljedbenica nekih od prošlih knjiga. Sa ciljem da on svojim lijepim postupkom nju pridobije, odnosno da ona prihvati islam, bez toga da je, da smije prisiliti na Muslimanci nije dozvoljeno da se uda za nemuslimana. Jer muslimanka koja se uda za nemuslimana, ona automatski prestaje biti vjernica. I tu po islamu nema nikakvih dilema. Potrebno je da pored ovih pomenutih uslova čovjek ima uslove za, život. Da se ne ženi onaj ko nema apsolutno nikakvih izgleda da može da, da preživi on, a pogotovo da preživi sa svojom suprugom. S tim što je muškarac po islamu kao nosilac domaćinstva dužan da izdržava svoju porodicu on je po islamu obavezan da obezbijedi egzistenciju sebi, svojoj supruzi i da obezbijedi egzistenciju svojoj djeci. Žena po islamu ima pravo da ima svoju privatnu imovinu. I muškarac nema pravo, ne smije da dira u njenu imovinu, ako je to njena privatna imovina. Zbog toga žena po islamu prilikom sklapanja braka u prisustvu dva punoljetna muslimana svjedoka ona izražava svoju potrebu, izražava mehr u zajedničku saglasnost sa mužem. To je taj vjenčani dar koji je čovjek dužan da ispuni prema svojoj supruzi. Ako traži da ispuni odmah, da to odmah ispuni. I nema pravo da se miješa u tu njenu imovinu. I to je prednost koja je data ženi u odnosu, u odnosu na muškarca. Kada je u pitanju motiv zbog čega stupamo u bračnu zajednicu, zbog čega sklapamo brak, možemo da kažemo da najljepše objašnjenje za ovo možemo naći u hadisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kaže Tunkehul mar'atu li arba. Ženu udaju četiri stvari. Znači razlozi ili motivi zbog kojih se neko ženi mogu da budu samo četiri. Na prvom mjestu je li džemaliha, njena ljepota. Veli maliha, njen imetak, njen mal. Veli hasebiha, njeno porijeklo. Veli diniha i njen din, njena vjera. Fasfer bi dati dini teribet jedak, Uzmi onu koja ima vjeru pa ćeš imati sve. Znači, Muhammed Islam u ovom spominje četiri stvari, četiri pitanja ili motiva koja mogu da budu razlogom da neko sklopi brak Na prvom mjestu je ljepota. Jer je ljepota u stvari prvi motiv za koji se čovjek može da veže. I to može da bude jedan od razloga da se neko od vas jedno i drugo da se, da se zaljubite jedno u drugo i da sve mahane koje imate međusobno da vam to nije bitno. Kasnije kroz život, koji je život je veoma ozbiljan, kad prođe sve to što vi mislite, onda kad se suočite sa životnom stvarnošću, onda vam ljepota nije toliko važna. Može da bude motiv i metak. Možda mlada, bogata baba na neku privatnu firmu, na nekom položaju, i to da vam bude motiv. Da imate neki lagodan život, da se planski radi. I to prođe. Može da vam bude motiv porijeklo, jer je to neko zvučno prezime iz nekog mjesta ugljedna porodica. Nažalost, malo je onih kojima je najvažniji, prevashodna vjera. A Mamir sam kaže, uzmi onu koja ima vjeru, pa ćeš biti spašen. Odnosno, imat ćeš ovo sve četvora. U drugoj predaji koju prenosi Ma'ki ibn Jesa, radijallahu anhu, stoji da je, Muhammed da je došao čovjek od Muhammeda Islama i kazao Ja Rasulallah, inni asabtu imra'atan. Datu malin da džemal, lakinneha la talit. Allaho poslaniče, našao sam ili susreo sam se sa jednom djevojkom ili ženom, muslimankom, koja je bogata i koja ima porijeklo. Dobro, dobro porijeklo, ali je nerotkinja. Efe da li da je oženim Allahu poslaniče? Kaže ona sam Kaže ne. Summe eta thanije, pa je došao drugi put, pa isto to pitao, pa kale la, pa je rekao ne. Summe eta thalitha, pa je došao treći put, pa onda sam kazao, تزوجوا البدود البلود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة želite one koje volite one koji rađaju, odnosno one koje mogu da, da, da porod, jer ću se ja s vama ponositi na sudnjem danu. Što znači da kada stupamo u bračnu zajednicu, da vodimo računa da ne stupimo u zajednicu sa osobom s kojom se u startu ne slažemo, koju, prema kojoj nemamo nikakvu simpatiju, prema koju, koju ne volimo, i da ne oženimo osobu koja ne može da nam obezbijedi, obezbijedi porod. Jer Muhammed Islam kaže da će se on s nama na sudnjem danu ponositi zbog, svoga, praja. broja. A u drugom hadisu, koji prinosi Abdullah ibn Omer, sin halife, drugog halife Rašidina, kaže Muhammed Islam u hadisu, La te zauvađun Nemojte da ženite žene, djevojke, zbog njihove ljepote. Fa'asa hunne en hun. Jer možda njihova ljepota će proći. Ljepota proći. Vela te hunne li I nemojte da ženite žene zbog njihovih imetaka. Fa'asa maluhunna en tutdijehun. Jer možda će njihov imetak njih pokvariti. Odnosno, možda će zbog tog imetka one zalutati. Velakin te zauvađu ala din. Ženite se zbog dina, zbog vjere. Fa innal amata sauda Zatu dinin efdal. Crna robinja ali vjernica je bolja od te koje, od one koja ima ljepotu, a nema vjeru, i od one koja ima i metak a nema vjeru. ova tri hadisa Muhammed Islam pojašnjava kakvi tu mogu da budu, odnosno šta može da potakne nekoga da stupi u brak. I sve se u konačnici vraća na vjeru, na din. Jer je vjera temelj svega. Jer onaj ko oženi vjernicu i vjernica koja oženi vjernika, Al Žanu će dati da oni jedno drugom budu ljepši u očima nego što jesu mu će njima dati zbog njihove vjere da steknu i metak, da imaju halal i metak. I će dati da oni zbog svoje vjere budu u počuvenju, da, budu, da postanu poznati i da zbog svoje vjere, zbog svoga dina, Allah i počasti djecom koja će biti bolja od njih. Ovi motivi su veoma važni, zbog toga vas molim da kada se budete odlučivali za, taj korak, da razmislite o svakoj tih stvari, da se malo vratite u klasičnu literaturu i da pokušate, inšallah, da izvučete određene, određene pouke, pouke iz Da razumijete da je brak veoma ozbiljan, da brak sa sobom nosi obaveze, obaveze muškarca kao nosioca domaćinstva i u isto vrijeme nosi obaveze žene koja je ako je čovjek, možda kažem, čovjek je stup, stup porodice, ali žena je temelj te familije. Vi znate mnogo, mnogo slučaja, mnogo familija u kojima imate ljude koji možda javno griješi, i ne ispunjavaju, ispunjavaju obavezu, obavezu se domaćinstva. Ali gdje u isto vrijeme imate moralnu, moralnu ženu, suprugu, koja sve to kompenzira. Jer je žena ta koja rađa djecu, koja provodi mnogo više vremena sa djecom, koja odgaja djecu, nego što to radi muškarci. Takva porodica gdje imamo devijaciju kod muškarca, a imamo moralnu, vrijednu, čestitu, ženu, majku, ta porodica funkcionira. Gdje imamo obrnutu situaciju, ta porodica ne može funkcionirati i dolazi do automatskih razvoda braka. Možete da imate bezgriješnog čovjeka, evliju, ali ako, ako žena ne ispunjava svoju obavezu, obavezu supruge i majke, ta porodica neminovno mora da se rastavlja. Zbog toga je veoma važno da vodite, vodite računa o svemu tome. Da shvatite da kada stupite u bračnu zajednicu, da imate obavezu prema svojim, svojim suprugama. Da naše supruge nisu naši robovi, već da su to bića koja je stvorio krhkim od nas, slabim od nas. I zbog toga ih moramo paziti, moramo ih čuvati.